שלום לראובן גדולוב. היי, שלום לכם. מה שלומך? נהדר. ויש איזשהו קו מקשר בין התקליטים שאתה הבאת ורוצה להשמיע, שזה בעצם מין ביוגרפיה מוזיקלית שלך, או כרונולוגיה מוזיקלית שלך. נכון. וזה, אתה אומר, זה האלבום הראשון שלך. נכון. את האלבום הזה, את השיר הזה שעכשיו שמענו מתוך האלבום, מתוך האוסף של הביטלס, אה, כשהייתי בן 12, אה, אבא שלי עבד ברחוב הרצל ב... ב... ברמלה. לא, בתל אביב. תל אביב. באחד החופשים היינו אצלו, ונתן לנו כסף לי ולאחי. אה, הוא עבד לא רחוק מכלבו שלום. רחוב הרצל, כמה צעדים מרחוב, מכלבו שלום. לכו ללונה פארק שם, תעבירו את הזמן. לקחנו את הכסף, אמרנו, נלך ללונה פארק. בדרך, אני זוכר שהיה שם חנות קליטים. נכנסנו לחנות תקליטים, דפדפתי, וזה התקליט הראשון שרכשתי כשהייתי בן 12, במקום ללכת לשחק בלונה פארק. אז שיחקת בלונה פארק של מוזיקה. של הביטלס, בדיוק. של הביטלס. לגמרי. לא, כי אמרת רחוב הרצל ועצרת רגע, ואני אמרתי רמלה, כי רחוב הרצל, אני זוכר, הייתה שם את החנות המיתולוגית של סמי, חנות התקליטים, שאולי אה, לא יצא לך לקנות בה, כי אחרי אה, הדור שלך, אבל כן, אה, הייתה שם חנות עם תקליטים, ולפעמים הגעתי מרחובות לרמלה בשביל זה. אה, אבל זה אני וזה אתה. מה, למה, למה, למה? זה מה שקורה כשמשאירים לשונות פתוחים פה ב, במחשב. אגב, מה שאתם שומעים כמובן זה מוויניל, זה לא מ... מהם פי שלוש וכאלה. לגמרי. אז uh, התחנה הראשונה המוזיקלית שלך היא ביטלס. נכון. ועכשיו אתה רוצה שנגיע לתחנה השנייה, תחנה אהובה מאוד גם עליי. לגמרי. אני זוכר כשכמה שנים אחרי, בגיל 14-15, אני שמתי את התקליט הזה תראה למצלמה שמדובר ב-The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. את התקליט הזה, ספציפית, את התקליט הזה. הייתי לבד, אני זוכר את זה טוב, וכל מה שקשור למוזיקה, אני זוכר את זה ומרגיש את זה, הרגשתי את זה אז, הרגשתי את זה ממש עמוק. אני זוכר, הקשבתי לתקליט הזה, ואמרתי לעצמי... שמעת אותו ברצף? הקשבתי לו, הקשבתי לו, ואמרתי, איך אפשר ליצור מוזיקה כזאת? איך, והרגשתי את זה ממש מבפנים, אמרתי, אני אי פעם, אם אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לעשות דבר כזה. וזה היה כל כך עמוק, וזה היה כל כך חזק בשבילי. ו... ובגיל הייתי... 14 אתה אמרת על עצמך, אני רוצה כן. להיות מוזיקאי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי? לא, לא בגיל 14. אני זוכר, את, ה... את המגע הראשון שלי עם המוזיקה זה היה עוד לפני, אני זוכר את זה לפני, אה, כשהייתי בן שש דווקא. כשהייתי בן שש, אני נולדתי בברית המועצות, והמשפחה שלי, משפחה מאוד גדולה שם, האחים של אימא שלי הם אה, נגנים. ובקומיוניטי של אז, אה, המשפחות היו מאוד מאוד מאוחדות ותמיד ביחד. הם ניגנו בחתונות וניגנו בחגים במשפחה. אז באחד הפעמים, אני זוכר, הייתי בן שש, אני זוכר את זה טוב מאוד, מלא ילדים משחקים שם באחד החגים, אה, הם משחקים שם וכולי, ואני עומד ליד הנגנים, ליד הדודים שלי שמנגנים, ואני זוכר, אני יודע את הרפרטואר שלהם. אני יודע איזה שיר הולך אחרי איזה שיר. ואני מחכה לשיר שאני אוהב, וזה בשפה הבוכרית. אני מחכה לשיר שאני אוהב, ואני עומד ככה זקוף, וממשיך, ומסתכל ומחכה, וכולם משחקים שם ואני ליד הלהקה. עד שמגיע השיר שלי, אני מתיישב ליד דוד שלי שניגן על אקורדיון, אחד מהם ניגן על קלורנט ואחד על... אה, טוב. אני מתיישב על הספה לידו ומתחיל לשיר איתו את השיר. ואת זה, זה בעצם ה... המגע עם המוזיקה שאני זוכר הראשון, המגע הראשון עם המוזיקה שהייתה לי. זה מה שנקרא ההיקסמות הראשונה מהמוזיקה. נכון. אה, אבל עשית דרך ארוכה מאז אה, להיצמד בצורה של איך להגדיר את זה, ילד שפתאום רואה מעשה פלא קם מול העיניים שלו, שזה המוזיקה, אבל מוזיקה בוכרית, עשית דרך ארוכה מאז ועד שאתה מגיע לדיוויד באווי. אז עברת תחנות uh, בעיצוב הטעם המוזיקלי שלך. כן, זה... כמו קורה. שנשמע גם בהמשך, מדברים uh, נוספים שנשמע מעניינים, פה. מעניינים, כן. כן. Uh, לגמרי, כן. אנחנו באיזשהו אנחנו, לאורך כל הזמן, אנחנו מעצבים את האישיות שלנו, את, ה, את הטעם המוזיקלי שלנו. Uh, לפעמים קורה שמשהו שלא אהבתי, מתישהו פתאום עכשיו אני מאוד מאוד מתחבר לזה. Uh, זה, זה, זה, דברים, ש, זה דברים שקורים. כן. אז אה, אנחנו נשמע את דיוויד בואי מתוך זיגי uh, סטארדסט, נשמע את השיר שפותח את האלבום Five Years. כבר בא. pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had five years left crying. The news guy wept and told us Earth was really dying. cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, saw boys, toys electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the היו לו חמ, חמש שנים, הוא אמר שיש חמש שנים, לנו יש קצת פחות, אז אנחנו צריכים, אה, אה, עם כל הצער, להוריד את אה, דיוויד באו ולחזור לאורח שלנו, ראובן גדולוב. וכמו שאתם יכולים לראות כאן, בשידור החי, בפייסבוק, הנה, זאת העטיפה. וזה גייטפולד, מה שנקרא, עטיפה נפתחת, זאת השקעה, וזה זה קרטון-קרטון, זה לא אה, נייר אה, אריזה, ויש אינסרט, ויש אה, עטיפה פנימית שחורה ויפה. תשמע, זאת השקעה. לגמרי. אה, כשהחלטתי להוציא אלבום, אמרתי, אני חייב שזה יהיה פיזית. אני גם Uh, בגלל שגדלתי... יותר מזה, אמרת, אני, זה חייב שזה יהיה תקליט, זה יהיה ויניל, לא לגמרי, דיסק. לגמרי, לגמרי, כן. Uh, התחלתי לאסוף תקליטים עוד לפני שהיו דיסקים, וגם קסטות דרך אגב, אבל תקליט הוא... Uh, זה לא- משהו לא, אחר. לא, בדיוק. Uh, לא, לא, לא הייתה לי אופציה אחרת לחשוב על uh, שזה לא יהיה תקליט. Uh, לא יודע מה יהיה, בא, איזה פורמט יהיה בתקליט הבא שלי, אם זה יהיה תקליט או דיסק, אבל זה יהיה או זה או זה, אבל בראשון זה החותם שלי. ואתה <clears throat> יודע שזה משהו שכל מי שמוציא אה, תקליט, בוודאי אם הוא מה שנקרא אינדי, אה, זאת השקעה גדולה, הסיכוי להחזר הוא קלוש, אבל הלכת לזה בעיניים פקוחות. לא חשבתי על הנושא הזה של ההחזר, אני חשבתי על זה שאני צריך, שאני, לא שאני רוצה, אלא אני צריך לעשות את זה. ובאיזשהו שלב בחיים אמ, אתה רוצה גם להגשים את עצמך. אז זה, זו ההגשמה שלי. זה אחד התחנות שלי. אז תראה, אם מדברים על, על הגשמה, אמ, שנזכיר את שם האלבום, האלבום הזה נקרא טיפול שורש. כן. עכשיו, זה לא, לא שם שנבחר באקראי, אני מתאר לעצמי. Uh, אתה לא uh, מוזיקאי uh, מתחילת הדרך. זאת אומרת, עשית דברים אחרים בחיים. נכון. נזכיר שבין היתר אתה, יש לך חנות תקליטים עכשיו. נכון. אבל לפני זה היית רופא שיניים. לגמרי. ונטשת את זה, נכון? Mm-hmm. ועכשיו אתה מתמסר למוזיקה גם כ... גם למכור מוזיקה ללקוחות, וגם לעשות מוזיקה <laughs> ולמכור אותה אחר כך, hopefully, בתקליט. כן, כן. אה, ואתה שלם עם, עם השינוי אה, הזה שעשית בחיים שלך. כן. אני אומר שאני צריך להיות אה, איפה שטוב לי. כן. טוב לי פה, טוב לי מה שאני עושה. טוב לי פה. היה לי טוב שם. כן. היה לי טוב שם. אה, וכן, אני יוצר אה, מוזיקה ואני כותב ומלחין. אה, את כל הדברים שלי בתקליט אני כתבתי, הלחנתי וגם איבדתי. ואנחנו נשמע מתוך האלבום הזה, מתוך התקליט הזה, את השיר שפותח אותו, שנקרא "יש אין סוף לסוף". לסוף. ואתה כתבת. כתבתי, הלחנתי ואיבדתי, נכון. אז תספר קצת על השיר הזה. Uh, השיר מדבר על זה שפתאום חשבתי על... uh, שיש דברים שאין להם פשוט uh, סוף. גם לסוף אין סוף. לאהבה יכול להיות שאין לה סוף, ועוד כמה דברים שאנחנו נשמע בשיר, אין להם סוף. ועל הנקודה הזאת כתבתי את השיר הזה. אז uh, הנה לכם השיר שפותח את טיפול שורש, האלבום של ראובן. תכירו. flame down. יש אינסוף לסוף. לנו עוד לא, יש לנו עוד uh, אה, 35 דקות בשקט, uh, אה, ואולי אפילו יותר, נראה. Uh, אנחנו נישאר עם האלבום הזה, אמירה תחליף לנו uh, צד, ועוד שיר שאתה כתבת, כמו כל השירים באלבום, זה נקרא מראה. נכון. וסיפרת לנו, כשהמיקרופון היה סגור, מה עומד מאחורי השיר הזה. אה, השיר מראה בעצם מדבר על אישה שמסתכלת על מראה, והמראה שזאת היא בעצם, אומרת לה, את תחייכי, תהיי חזקה, אה, אני אוהבת אותך. המראה עצמה, זאת אומרת, אה, היא מזכירה לה שאת אהובה, שאת חזקה. וזה נשמע ככה, מראה רואה אותך מולה כל יום, מראה יודעת עלייך הכל. רואה אותך אישה יפה יפה, מראה מראה לך את מה שהיא רואה. כל מה שהיא יודעת, יודעת את, היא לא תראה אותך לאף אחד. היא שומרת את כל הסודות שלך, רק את יודעת את מה שהיא רואה. אה, אז אנחנו נשמע את השיר. אנחנו נשמע את השיר בהחלט. מראה. ראובן גדולו. מראה רואה אותך מולה כל יום, מראה יודעת כל מה שהיא את יודעת, את היא לא תראה אותך לאף אחד. היא שומרת את כל הסודות שלך, רק את לא baby. ותותח מחייכת לה. ועל רקע המראה שהסתיים עכשיו, אז בוא תספר את מי שמענו כאן. Uh, מי שעשתה לי פה קולות רקע זאת זמרת מקסימה, קוראים לה נועה הופ. פשוט מקסימה. אה, אישה ראיתי עוד שיר בתקליט ועשתה עוד קולות. יפה, ומי ניגן? Uh, היו נגנים שונים בכל שיר, או שמדובר בהרכב, באנסמבל? לא, uh, היו כמה, כמה נגנים שניגנו. אוקיי. היו כמה נגנים שניגנו. Mm -hmm. את הקרדיטים אנחנו ניתן בסוף. כן, מאה אחוז. אז עכשיו אנחנו ניתן לך קרדיט על התקליטים שהבאת, והנה תום וויטס. לגמרי, למה כן. למה תום וויטס? תום וייטס, גם בגיל ההתבגרות נחשפתי לזמר האדיר הזה, והוא... כששמעתי את הקול שלו ושמעתי מה הוא עושה, את ה... מבחינתי זה... גדלתי ברמלה, עוד תחנה. בגיל 16 אה, אמרתי לאבא שלי, אני רוצה לנגן גיטרה באס. קנה לי גיטרה בס. הייתי אולי היחידי בתקופה ההיא, שנת 1985-86, היחידי אולי שבגיל הזה מנגן על גיטרה ברמלה. מישהו שמע עליי ואומר, ראובן, בוא נקים להקה. עכשיו, אני... זה היה זמר מזרחי. אמרתי, <laughs> אני עוד לא יודע לנגן. אתה תדע, הכל יהיה בסדר, אתה תנגן. אתה תלמד תוך כדי. בדיוק, וזה מה שהיה. בזמן החזרות, אני והקלידן עם הזמר והמתופף. בזמן החזרות לא פשוט, זה מה שככה למדתי לנגן. עכשיו, אני הייתי די אה, כזה שונה בנוף. אז אה, הייתי מחמצן את השיער, ו... אז כשחזרת זה... מחזרות, שמעת תום וייטס בשביל uh, למצוא בלנס? הטום וייטס בא לפני. הטום וייטס בא לפני. והוא... זה, לא היה רק טום וייטס, אבל טום וייטס זה אחד התקליטים המאוד מאוד אה, יפים. ביג וה... טיים. כן. אה, שגם זה מהתקופה ההיא שאני אה, קניתי אותו, ואנחנו נשמע פה את Telephone Call from Istanbul. כן, טום וייטס. הנה, כבר... כבר שומעים. מנסה להתרכז להבין את כל מה שמתחולל מסביבי מיליון פרצופים, מיליון מילים ים גדול ורחב כחול של משוגעים מצב ולעצמי סובל מדמיין לעצמי סובל רק רגע תגיד שוב הבנתי כלום, תחזור. רק צעד אחד קטן אחורה, שאוכל להיות איתך שותף להכל. אני שוקע מקצר מדמיין לעצמי שאני סובל אני שוקע, אני צר מדמיין לעצמי שאני סובל ומחושי בדידות